Lau egun erdiko astera pasatzeko erabakia hartu zelarik ere berdin egin zuen Angeluko herriko etxeak. Galdeketa zabala burutu zuen guraso irakasle eta langileen iritzia biltzeko eta orain berdin egin du emaitzak dio beraz Angeluko 14 eskola kontseiluek gehiengo zabalarekin erabaki dutela lau egunetara itzultzea euneko arekin lauarekin. Euneko iruak ez du iritzirik eman. Eskolaldi inguruko garaian aktibitatea beratsak dituztela Angelun eta ez Il Fallait prendre le temps, euh, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas tout jeter. Euh, on va revenir à 4 jours, certes, mais je euh, j'ai demandé à mes services et à mon adjoint de travailler dans le sens d'essayer de garder l'esprit, en tout cas d'avoir de, l'animation et pas une simple garderie l'année prochaine. Ea aldaketa hau porrot bat bezala bizi duen galdegin diogu ere. J'ai pas d'échec, je fais un constat. On nous impose par la loi une réforme, et on laisse le choix au maire de prendre une décision après consultation euh, du terrain. Dans certaines positions aujourd'hui de ce pays, on est en train de recentraliser beaucoup. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est les maires et puis on renvoie ça sur les maires. Voilà. Moi, je... Lau egun terdiko astera pasatzeko, berrogeita marbat bat langile hartu zituen herriko etxeak, eskolaldi inguruko aktivitateak segurtatzeko. Horiekin, zer gertatuko den si galdegin diogu hau zapesari. Comment on peut les aider tout ce travail que j'ai voulu faire en amont, je l'ai voulu aussi de manière à pouvoir protéger ces gens-là et les accompagner au mieux, qu'ils soient au fait très tôt de ce qu'il va se passer euh, en septembre. Écoutez, on est au mois de février. Allez, on a quelques mois devant nous pour... Euh, la egun tardira pasatzeko erreformak, bosteun mila euroko gastua izan zuen, horietan, irureun mila euro herriko etxearen gain zirenak.